Gramè, The Progressive Verb Marker App Annou pratike Exercise A kounye a Now Indicate that the action is going on now Model, You hear. L ale lavil. You say. Li prale lavil. Let's continue one. Ki kote l rive? Ki kote l ap rive? Two. Ki kote ou ale? Ki kote ou prale? Three. Sa yo fè. Sa y ap fè. For. M fè on ti vire. M ap fè on ti vire. 5. Nou pale ak Mari. N ap pale ak Mari. 6. L ale nan mache. Li prale nan mache. 7. Pòl achte kafe. Pòl ap achte kafe. 8. Toto ale lekòl. Toto prale lekòl.